Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, itikaf je jedno od dijela koje bi trebalo činiti u ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu naročito u zadnjih deset dana mjeseca Ramazana, a to su upravo dani u kojima se nalazimo. Itikaf predstavlja boravak u džami s ciljem posvećivanja ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek boravi određeno vrijeme u džami, danju i noću, s ciljem posvećivanja ibadetu, da se što više posveti ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovakav način boravka u džami i mesjidu potvrđen je Allahovom knjigom Kur'an i Kerimom, sunnetom Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam i oko njegove propisanosti složeni su islamski učenjaci. Složni su islamski učenjaci, imaju jednoglasno mišljenje. Tako Ibn al munzir rahimahullahu ta'ala kaže islamski učenjaci su jednoglasni u mišljenju da je itikaf sunnet, da je to praksa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. On nije obavezan osim kada se čovjek zavjetuje, sam obaveže da će boraviti određeni period u džami. Veliki islamski učenjak, savremnik Ibn Baz Rahimehullahu ta'ala kaže nema sumnje da je propisano obavljanje itikafa u džamiji, kao i to da je ono jedno od dijela koja približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. U itikafu se može biti i u Ramazanu i van Ramazana, ali svakako da je vrijednije u mjesecu Ramazanu. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu spominje itikaf, pa kaže وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Dok se vi nalazite u džamijama, u itikafu, ili dok se vi nalazite u itikafu, u mesčidima i sl. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam boravio u itikafu, određeni period, i također njegovi ashabi. Za vrijeme njegova života, a i nakon njegove smrti. Tako nam Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'lan plemeniti ashab prenosi pa kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam boravio je prvu trećinu Ramazana u itikafu u džami, zatim je boravio drugu trećinu Ramazana da bi rekao ja sam boravio u itikafu prvu trećinu tražeći lejletul kadr pa sam boravio drugu trećinu, zatim mi je rečeno ona se nalazi u zadnjoj trećini. Ona se nalazi u zadnjoj trećini Ramazana, pa ko od vas želi da boravi u itikafu, neka boravi u zadnjoj trećini Ramazana. Ko od vas želi da boravi u itikafu, neka boravi zadnju trećinu Ramazana. Shodno ovom hadisu, najbolje je boraviti u itikafu zadnju trećinu mjeseca Ramazana. U prilog ovom mišljenju ide nam i hadis Ajše radijallahu ta'ala anha koja kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam boravio u itikafu zadnjih deset dana Ramazana sve dok nije umro, sve dok nije preselio, a zatim su posle njega njegove supruge boravile u itikafu. Zato, dragi brate muslimanu, ukoliko si u mogućnosti ovih deset dana Ramazana i deset ovih noći da provedeš u itikafu, to bi bilo lijepo od tebe. Tako je postupao i naš voljeni poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wasallam. Ukoliko nisi u mogućnosti zbog određenih razloga, onda taj itikaf možeš nadoknaditi i u narednom mjesecu, u mjesecu ševalu. Kako se prenosi da je jedne godine Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam itikafi u mjesecu Ševalu. Naime, spominje se da u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ušao je u itikaf, svoje mjesto pronašao u džamiji gdje će da boravi u itikafu, zatim ubrzo oko njega njegove supruge Aisha, Hafsa, Zainab i druge supruge također sebi su odredile mjesto i željele su da borave u itikafu, pa Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam to se nije svidjelo, upitao ih je da li doista tim svojim postupkom želite dobročinstvo ili želite da se takmičite jedna na drugom koja će biti u mojoj blizini i slično. Pa je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam izašao iz itikafa i kako bilježe Buharija i Muslim u narednom mjesecu Šavalu i Tikafio je. U verziji kod imama Muslima stoji da je prvih deset dana mjeseca Šavala boravio u itikafu. Dakle, ukoliko nisi u mogućnosti, a bilo bi najbolje, u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, zbog Lejletul Kadra, kako smo čuli u prethodnom hadisu, zbog mnogih drugih ibadeta koji su dakle daleko daleko vredniji u mjesecu Ramazana naročito je li u zadnjoj zadnjoj trećini mjeseca Ramazana jer se u njoj nalaze noći koje su najbolje noći u godini. Dakle, najbolje bi bilo proboraviti taj period u itikav. Međutim, ako nismo u mogućnosti, onda možemo nadoknaditi itikav i u mjesecu ševalu. Najbolje dakle, s početka mjeseca ševala. Ukoliko si brate muslimanu zašao u pozne godine, smatraš da ti je ovo možda čak i zadnji Ramazan, onda ako si u mogućnosti trebao bi da boraviš 20 dana Ramazana u itikafu. Lijepo je da boraviš 20 dana Ramazana u itikafu. Dakle, trebao si odpočeti mnogo ranije sa itikafom. Jer se prenosi u hadisu da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam svake godine boravio deset dana u itikafu da bi zadnje godine, godine u kojoj će umrijeti, proveo 20 dana u itikafu. Onome koji u itikafu u džamiji nije dozvoljeno da izlazi iz nje bespotrebno. Dozvoljeno je onome koji se nalazi u itikafu da izađe sa svoga mjesta da izađe iz džamije zbog dakle neophodnih stvari poput jela da sebi uzme jelo ukoliko nema nekoga da mu donese to jelo i piće poput obavljanja nužde i slično prenosi se od Ajše radijallahu ta'lanha da je rekla kada bi Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem bio u itikafu proturao bi meni svoju glavu da mu je ja operem i počešljam i ne bi ulazio u kuću osim zbog obavljanja fiziološke potrebe. Dakle, kuća, soba Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam bila je odmah uz džamiju, zid do zida, dakle odmah uz džamiju, međutim nije izlazio iz džamije u tu svoju kuću, iako je bila toliko blizu, ne bi napravio mnogo koraka da bi ušao u nju, nije izlazio iz džamije. Pa dakle, I na osnovu ovog hadisa može se zaključiti da bez velike potrebe ne treba izlaziti iz džamije. Shodno ovome, onaj koji ulazi u itikaf ne bi trebao na početku, dakle na samom ulasku, svome ulasku u itikaf, ne bi trebao izuzimati nekakve bespotrebne izlaske iz džamije, iz itikafa. Ukoliko postoji potreba, dakle onda može da na početku svoga itikafa uvjetuje da će boraviti u itikafu, međutim da će izlaziti zbog te i te potrebe. Ukoliko ima bolesnika kod kuće, boji se za njega, možda čak i očekuje njegovu smrt, onda dakle može da uvjetuje takve izlaske, da izađe, da obiđe svoga bolesnika, eventualno ukoliko se i desi smrt, da ga isprati, da mu klanja dženazu i slično. Itikaf je ispravno obavljati samo u džami. Dakle, ne može se itikafiti na nekim drugim mjestima, u organizacijama, u druženjima, u kućama i slično, već se dakle boravi samo u džamijama. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa antum akifuna fil masajid i vi se nalazite u itikafu u džamijama. Ako musliman želi boraviti u itikafu, onda je od sunneta, onako kako je postupao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, da se u itikaf uđe ujutro nakon klanjanog sabaha 21. dana mjeseca Ramazana. Dakle, 21. dan mjeseca Ramazana, nakon što se klanja sabah namaz, ulazi se jeli, u svoje mjesto u toj džami gdje će se jeli, boraviti, odlazi se na svoje mjesto u itikafu i od tada odpočinje itikaf. Dakle, u itikafu, dok se boravi u itikafu, trebalo bi svo to vrijeme boravka u itikafu posvetiti činjenju dobrih dijela i badetu. Jer je upravo cilj itikafa da se čovjek malo odvoji od ovog dunjalučkog jeli, svijeta, od Dunjaluka i da se posveti što je god moguće više ibadetu, klanjanju u onim vremenima kada je dozvoljeno klanjati, učenju Kur'ana, zikru, spominjanju, veličanju Allaha subhanahu wa ta'ala i slično. Ne bi trebalo vrijeme koje je predviđeno za itikav provoditi u bespotrebnim razgovorima. Ponekad u džamiji nalazi se mnogo ljudi u itikafu pa znaju s vremena na, na vrijeme zapodjenuti razgovor, početi razgovarati i taj razgovor zna uzeti mnogo vremena. Ne bi dakle trebao tako postupati musliman, već bi dakle trebao svoje vrijeme boravka u itikafu u džamiji što je god moguće više da iskoristi u ibadetu. Ukoliko i to je dozvoljeno. Nekomu dođe u posjetu, dakle nema smetnje da neko dođe da ga posjeti, supruga njegova, djeca ili poznanici, prijatelji, braća i slično, nema dakle smetnje, mogu da ga posjete, da borave zajedno s njim u džami, da razgovaraju, međutim taj razgovor ne bi trebao da potraje, trebao bi da dakle, bude u prihvatljivim granicama. Kao što se prenosi od Safije radijallahu ta'lanha da je rekla, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam bio je u itikafu pa sam ga posjetila noću i razgovarala sam s njim, a onda sam ustala i on je ustao da me isprati do džamijskih, džamijskih vrata. Za vrijeme boravka u itikafu, dakle ukoliko posjeti porodica jeli, supruga svoga muža, ne bi trebalo da bude tu nekih riječi koje postiču na spolni odnos ili i slično nekakvih postupaka koje je želju kod čovjeka za odnosom, jer je rekao Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Nemojte se sastajati, prilaziti ženama dok se nalazite u itikafu u džami. Dakle, dragi moji brate muslimanu, itikaf, boravak u džami, određeni period u mjesecu Ramazanu, sunnet je Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Najbolje bi bilo boraviti deset dana, zadnjih deset dana mjeseca Ramazana u ovom itikafu. Ukoliko nisi u mogućnosti, onda možeš da tih deset dana boraviš i u mjesecu ševalu. Najbolje na početku mjeseca ševala. Međutim, ukoliko nisi u mogućnosti, toliko da odvojiš svoga vremena i da se posvetiš boravku u džami radi činjenja mnogo većeg ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, onda posveti se tom ibadetu, odnosno boravi u itikafu koliko si u mogućnosti. Itikaf nije ograničen, jeste, sunnet je deset dana i to je dakle najbolje, najljepše, međutim ukoliko nisi u mogućnosti, možeš boraviti u itikafu dan i noć. Možeš nekoliko dana, nekoliko noći, možeš nekoliko samo dana i slično. Ako ne možeš ni to, onda kad god dođeš u džamiju, svoj dolazak i svoj boravak, vrijeme koje provedeš u džami, nijeti i ti kafom. I to vrijeme nastoji što je god moguće više ispuniti dobrim dijelima, učenjem Kur'ana, zikrom, spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, klanjanjem dobrovoljnih namaza i slično. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao fattakullaha mestata'atum bojte se Allaha onoliko koliko ste u mogućnosti. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovoj vjeri i da nas vrati njegovoj vjeri na najljepši mogući način. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim iskrenim robovima i iskrenim sljedbenicima sunneta njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.